Ah, faslun waƙilul wudu'i abubuwan da ke walwale alwala wato abubuwan da ke walwale na ƙada ya walwale na waƙilul wudu'i abin da ke walwale alwala A ah, hadasun wa asbabun wato abubuwan da ke walwale alwala sun kashi biyu akwai abubuwa na farko waɗanda ake ce masu faruwa ga jikin mutum ko kuma sabubban abubuwan da ke faruwa fara a hadasul baul wato su hadisai masu faruwa su warware ga jikin mutum wato ga sunan shine abubuwan da ke fita wato daga hanya biyu na gaba ko na baya shine bauli wal gaidu bauli da gayadi gayadi wato asali ramin birni shine gayadi don laraba can da abin nan cikin abin nan inda na hausawa ne sai a ce da bayan gida <laughs> kun fahimta ko domin bayan gida suke kashi su ko larabawa cikin langunan dutse suke yi tadda don haka hayyazan sunan eh, sunan kashi. kun fahimta amma sunan shi na asali azira don ana yin azira fil ga'idi sai an kace mai ga'idi kun gane to warihu haka nan iska wato tusa in mutum yayi wal madiyu haka nan madiyi madiyi shine wato ga wato in sha wata taho gare shi akwai wani ruwa mai kauri mai abin da mai fitowa mai yabki yabki wal wadiyu haka nan wadiyi wadiyi abin nan galibi ya fi ga tsofaffi da da tijawa kwarai domin alamar sakuwar gabubuwa ne in ya ɗauki kaya ko abin da sai sauko da lala to ya walwale alwallah kamar boli yake wal asbabu su sabubba su kuma annamu bacci asakilu mai nauyi idan mutum ya bacci mai nauyi wanda yake an yi wani abu baka sani ba ko wani ya shigo baka sani ba to alwallaka ta warware idan baka sani ba yana yiwa kayi rihi baka sani ba Wani igma'u haka nan irin fade wanda ke samun mutum hankalinsa ya gushe wato shi kenan ya bata masa alwallah Wasu haka nan maye maye ko da da halan ne baka san yan huran nan tana sa maye baka sha ta sama mai hankali ya ɗebe alwallar da gare ka ta ɓaci tunda baka san abin da ya auku ba wal jununu haka na hauka kun gane ko wal qublatu haka nan wata mutum sun ba da baki kun ga yi ne don jin daɗi saboda haka wata wurin yansa mutum bai sani abubuwan da ke iya hita walamsul mar'ati in qasada ladzata haka nan mutum ya shafi mace matarsa in ya niyya da shafan nan jin daɗi gwaje da ko bai yi jin daɗi ba ya mani kumburi ne bari in ganin me same ke da ya taba sai ji daɗi ba ya taba da jin daɗi <laughs> to shikenan abin nan alwala ta walwale kun fahimta ko to wa masu zakari bi baɗin likafi haka nan eh, abin nan shafar zakarinsa da cikin tafi Wata mutum ya taba zakarinsa da cikin tafi ko da gefen tafi ko da cikin yatsa ko da gefen yatsa kun ga wata wannan sensitive ne akwai mutum nan da nan sai ji dadi ban da sauran jiki ba ɗaya suke ba kun ga wani ikon Allah da ya sa wannan abu ga <laughs> ga hannu eh dole a cikin mutum ko ka shiga mota ta ta bayan mutum ya shin ya ji daɗi wuri guda an ka ta. Eh, wuri guda wannan bai bata alwala ba masu ɗawafi wurin ɗawafi ko mace ta shafe ka ba ya bata ma alwala eh, kun da ko? in eh, to in za ka yi sallah ga wannan ba sai ka samu kai alwala ba ko kai ta yi ma ka samu ruwa ba ka gane Eh, domin wannan tafiya, wannan tafiya haɗuwar maza da mata eh, to ai ita zunubi ce ko ko ba ka iya hana ta amma dai yana nan laifi ne ko da yake laifin musulmi duk gaba ɗai ka gane ko eh, amma hajji Allah yake kai haka dan saboda babu yadda za ka yi saboda ka bai ɓata ma alwallah ka fahimta ko ita ma eh, da mai shafa da wanda an ka shafa duk ɗai kana zaune ana shafa kana jin daɗi <laughs> alwallar ka tawar wale ko da ake ba kai kai shafa ba <laughs> to awa bi a asabi ko da cikin yatsa wa man shakka fi hadasin wajaba alaihi alwudu mutum yana cikin yana da alwalla, ya san yana da alwalla sai ce shin ko na wani abu da ya bata min alwalla. to shi kina alwala shi tawalwale sai sake sai dai in cikin sallah yake kana cikin sallah sai kai dora tunanin ko alwala tana nan sannan ka tuno akwai ta tana nan amma in ba cikin sallah kake ba kai wannan tunani ta baci kun gane illa an ya kuna wasu sai in ya zan mutum ne mai wasu wasi ko da yake wasu wasi irin wannan yana samun su sai dauka akwai alwallar gare shi falafi alai ba komi gare shi ko da mutum ya tuna ko ya tuna yana da alwala ta ɓaci sai dai in cikin sallah ne ka gane eh? makaruhi ne shi magana ka yi haka ƙari sannan kai magana ya fi kyau ka gane bu alaihi gasalu zakari kullihi min almaziyu yana waje ba mutum shi wanke zakarinsa duka in maziyu ya fito shi ne mai hitowa don shawa to shi ba kamar boli yake boli in ka wanke inda bolin ya hito ya taba kada kai alwalaka kenan amma in mazi ya fito wannan duk sai ka wanke zakarin gaba ɗai sannan kuma da niyya sannan bayan ka san kana wanke saboda aka wata da mazi ya fito ma ka tuma ka ta kayo kurma ka fito sannan ka yi alwala ba ka tuna ka yi mazi ba sannan bayan ka yi alwala ka tuna tilo sai ka ka wanke in ba ka da rabar da za ka sa cikin hannunka don wanke shi kaga in ka taba hannun ka kuma alwala ta baci kun gane to wala ya gasu lu'un sayani mutum ba zai wanke lu'un sayanin shi ba eh, marena eh, wato don wa maziyi ko da yake suke dafa shi hmm, eh, <laughs> marenan nan da kuke gani daban <laughs> Eh, wato tukunyar da kuma mani so wato wal madiyi huwa al ma'ul kharishi ko madiyi din in kana son ka san shi shine ruwa mai fita inda shawatu lokacin shawa asugura karama eh, mai fita lokacin shawa babba shine mani bi tafakkurin ko don tuntuni tunani au nazarin ko don kallo au gairi ko wani sa, kun fahimta ko sun ba din da kamar ta da suke yawanci wani wanda ya rike bai ga wani ba su wannan da namiji da namiji ba don shawa bane ba komi amma da matar shi ko da dan abin nan ne zai sace alwala sai dai in ya zan dan tausayi ne kamar ba ta da lafiya ka gane ta mm. tsuwa ka tsuwa ko abin nan ai da kun ka tsuwa <laughs> saurara ai karatu